amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh Sa'idu bin ali bin wahaf al-qahtani rahimahullah bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi a kan darasi ne na goma sha shida a wannan littafi mai albarka da tunani na za a kammala littafin koda a darasi goma sha biyar to ya zama kenan ba zai yi ba kuma na ga har yanzu muna da rata da ƙarshensa Allah ya samu wanye lafiya yau da ikon Allah muna watan rabi'ul awwal hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kuma muna yau talatin ga wata insha Allah jiya na ga sanarwa ta national moon sighting committee na cewa ba a ga wata ba a jiya so by implication yau ya zama muna talatin ga wata insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Abin da muke karantawa a wannan littafi Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwarmu akan imani ‘ya'yanmu da aka sace a makaranta ta jami'a da ke gusau da kuma jami'a da ke dutsen ma muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayu alƙayyum ya kubutar da su dukkan wani wanda aka yi garkuwa da shi a babin zalunci a ko'ina yake a duniya Allah ya kubutar da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kare al'ummarmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya amintar da mu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a ƙasarmu muna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairi da yake ba wata al'umma Allah ta'ala ya ba mu Allah ta'ala shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare A 'yan uwanmu da ke cikin jarrabawa da hali da ake ciki a can gaza muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da su Allah ta'ala ya ba da zaman lafiya Allah ta'ala ya zaunar da wurin lafiya Allah ta'ala ya zaunar da wurin lafiya muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayu alkayyum muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da siffofinsa manya-manya Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙon Allah ta'ala da addu'a irin addu'a ta annabi Yunus alaihi salam la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalumin. Allah ta'ala ya taimaki ƴan uwanmu Allahumma ansur ikhwanana مستضعفين المؤذبين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المؤذبين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين المؤذبين في غزة اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى اللهم كن معهم ولا تكن عليهم muna cikin hisnul muslim za mu tashi a darasi na goma sha shida insha Allah a ran ma'ina za mu tashi na'am babi na 28 za mu tashi a kan addu'a ta ɗari da biyu kenan ta hudu a babi ɗin muna cikin babi da ke karantar da mu addu'o'i da ake yi azkarun naum kenan ko addu'o'i lokacin bacci insha Allah mun karanta ayoyi na ƙur'ani da ake karantawa a lokacin bacci tun daga ayatul kursi zuwa amanar rasul da kuma surori da ake karanta kulhuwa da falaki da nasu a tofa a shafa a jiki ana maimaita haka sau uku mun kammala da ayoyi dan za mu shiga cikin hadisai da suka karantar da mu addu'o'i a lokacin da ake shirin yin bacci Allah ta'ala ya samu wanye lafiya ikira إني وضعت فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك ربي وضعت باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع وبك أرفع وإن أمسكت نفسي فارحمها فإن وإن أرسلتها فاحفظها إن أرسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادة الصالحين لما تحفظ به عبادة الصالحين باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين wannan hadifi asalinsa riwaya ne na sahabi abdurrahman bin sakhar radiyallahu an wanda muka fi sanin sunarsa da alkunyarsa na abu huraira radiyallahu an hadisin iya wurin imamul bukhari cikin aljami as-sahih al-musnad Muna hadisi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa sunanahi wa ayyamahi littafin da aka fi sani da sahihun Bukhari. Hadisi ne na dubu hudu da takwas. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan hadisi ya karantar da mula na dubban bacci. Duk da zai cewa malam mawallafin ya kawo iya matanin ne. Amma abinda hadisin ya karantar da mu shine cewa fiye halitta yace idan ɗayanku ya zo kwanciya. to sai ya kaɗe mayafinsa lokacin da ake ɗaura izari kuma to sai kunce izarinsa ya kakkaɗe shi don lokacin izar aka fi sanyawa saboda yawanci suna tafiya da kafa suna tafiya a cikin jeji suna tafiya a cikin sahara wani lokaci kunama ta kan iya kama jikin mayafinka ba baka sani ba zamani ya canja a yanzu tare da cewa kuma duk abin da suna ta karantar ko da zamani ya canja idan an yi haka da ikon Allah ana iya samun lada Ya ce sai ka kada kayanka ka shi kamar sau uku mayafinka da ke kan gado sai ka kada gado iya daga cikin ladabin bacci ba a hawa kan gado a kwanta sai an kada mayafin in akwai mayafi ka dauke shi kasa ka kaɗe shi gadon ka kakkaɗe shi akwai filo ka daga filo ka tabbatar babu wani abu a ƙarƙashinsa. saboda akwai halittun Allah da yawa wata halittar na iya shiga ƙarƙashin gado ta kwanta baka sani ba sai kana shirin bacci kuma ta iya cutar da kai ce sai yana daga cikin ladabin bacci a kunna wuta a kada ko ina a tabbatar akwai aminci a wurin da ake tukunna sai a kwanta mafhum tayyib so lokacin da aka kunta fiyayyen halitta ke cewa sai mutum ya ce bismika da sunanka rabbi ya mahalicci na in an cewa Allah rabbu iya nufin abu uku ne na farko al-khaliq iya nufin shine mahalicci na biyu al-malik iya nufin shine mamallaki na uku al-mudabbir iya nufin shine mai jujjuya al'amura shine ma'anar rabbu al-khaliq al-malik al-mudabbir mahalicci mamallaki mai jujjuya al'amura mafhum tayyib don haka fiyal halin sai ka karanta wannan kuma ka ce wa ba'atu jambi na sanya bangaren jikina a sunna ana kwanciya a ɓangaren jiki na dama ne idan ɓangaren jiki na dama kuma bai da lafiyar da za a kwanta son samu to sai a kwanta a gadon baya ya zama fiskar ka na kallon sama amma kwanciya a ɓangaren hagu ko ridda ciki idan ba darura ne faru na rashin lafiya ko wani uzuri ba shari'a ta hana mu aikata wannan ba a ridda ciki ba a kwanciya a hagu sai in akwai zarura. hali na zarura kuma wannan ya tunku da komai mafhum tayyib don haka wa bika arfa'uhu ya Allah da kai na sanya sansanin jiki na a ƙasa bangaren dama kuma da amincewanka da taimakon ka zan daga shi idan gari ya waye saboda akwai wanda in ya kwantar da jikin baya tashi daga nan sai Allah ta'ala ya zama lokacin da ya bashi aro ya kare shi idan lokacin da Allah ta'ala ya ba mu aro ya kare a ko'ina muke za mu tafi ce sa za ka ga lokacin daga ya kare wani yana sallah ya rasu wani yana sujada ya rasu wani na kwance ya rasu wani yana fita a gida ya fadi ya rasu wani yana alwala sai ya rasu me dalili saboda lokaci ne kayyadadde a wurin Allah a duk gabar da lokacin ya kare a duk duniya ba mai kara mana sakan guda daya don mu kammala aikin da muka fara sai dai mu tafi kowa ka gani lokaci yake jira ya ce wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu daɗe ba lokaci ne idan lokaci babu wata dabara kowa sai ya je shi shi sa ƙur'ani idan ya zo baya baka rantsuwa akan za a mutu saboda ita mutuwa ai yaƙini ne ko wanda bai da addini ya san za a mutu shi sa baka ganin ƙur'ani na rantsuwa akan mutuwa inda yake rantsewa shine akwai wata rayuwa bayan mutuwa wata babu wanda a cikinmu ya ganta sai dai imaninka da Allah ya sa ka yadda akwai ta to ita take buƙatar rantsuwa don a gamsar da kai amma ita mutuwa babu buƙatar rantsewa shi sa hatta waɗanda suke ba masu imani ba ai sun tabbatar da za a mutu suka ce ai ana jin daɗi ne ana morewa a duniya babu abin da zai halakar da mu sai me sai zamani ashe sun yadda zamanin zai kashe su fa in amsatta nafsi farhamha ya Allah idan a lokacin da nake bacci ka ɗauki raina ka rike ta baka dawo da ita ba daga nan ya Allah ta'ala to kai wa raina rahama wa in arsaltaha idan kuma Allah ta'ala ka sake ta ta dawo gare ni fahfazha ka kiyaye ta bima tahfazu bihi ibadaka salihin da abin da kake kiyaye bayan ka salihai saboda wani baccin ana farkawa wani kuma in yi baccin daga can ya wuce saboda ana bacci ana nau'in cire ran dan adam ne kamar yadda suna ta tabbatar haka qur'ani ya tabbatar to wani idan aka cire ran ba a dawo da shi kawai sai dai ya zama sauran sinadaran sai a cire su kawai sai zama daga nan an karasa tasa wani kuma za a dawo da shi mafhum tayyib na'am wannan sai kuma addu'a ta 103 a cikin babin nauyi bacci aran ma ikra اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك الآتية اللهم إنك خلقت نفسي اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها وأنت توفاها لك فما أمسها فاغفر لها وإن أمسها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم إني أسألك العافية اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك الآفية wannan na daga cikin addu'o'i da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin kwanciya wasu addu'o'in idan muka duba suna karantar da mu ladabin bacci na biyu bayan ladabin suna kuma karantar da mu falalansu a cikinsu wasu daga cikin addu'o'in na kan tsaya na ce hadithi ya ce falalan kaza to akwai kuma addu'o'in da a cikin nasu falalan nasu yake ciki wannan da muka karanta yanzu muka fassara da wanda muka karanta na daga cikinsu shi da in ka duba kalmomin za a ga falalan karanta suna cikinsu mafhum sai wannan hadisi riwaya ne na sahabi abdullahi ibn umar kuma hadisi ne na imamu muslim ya kawo shi a hadisi na 2712 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa Allahumma ya Allah innaka khalaqta nafsi ya Allah kai ne ka halicci raina ruhi na kai ka halicce shi wa anta tawaffaha kuma kai ne mai daukar ruhi din musamman dauka a lokaci biyu kana daukan ruhi na a lokacin bacci kuma kana daukan ruhi na a lokacin rasuwata laka mamatuha wa mahyaha ya Allah kai ka mallaki rasuwar ran da kuma rayuwarta rayuwar da rasuwar duka a hannun Allah ne wannan na da munasaba da ayoyi da dama da muke karantawa a baya in ahyaitaha in hal Allah ta'ala ka rayar da raina fahfazha ina roƙonka ka kiyaye mun ran kada ka bar raina ta zama 'yar duniya kada ka bata ta zama shaidaniyar rai Allah kada ka bata ta zama kafura ko munafukan rai Allah kada ka bata zama rai mai butulci Allah ta alaka kiyaye mu ita ta zama rai mai godiya rai mai aminci rai mai imani rai wacce dake mu'mina baiwar Allah ta kwarai shine fahafazha Allah ina roƙonka ya zama raina na ƙarƙashin kariyarka kada ta lalace mafhum tayyib wa in amattaha idan kuma ka ɗauki rayuwar ran ya Allah faghfir laha Allah ta'ala ka gafarta mata in ka ɗauki rayuwar ran Allah ka gafarta mata Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka al'afiyata ina roƙonka afuwa ya Allah kaga wannan addu'a ita falalanta na cikin ta shine ka roƙi Allah ta'ala da cewa idan ya ɗauki ran to yayi tausayi zuwa gare ta yayi jinƙai zuwa gare ta in ku ya riƙe, in ku bai dawo maka da ita to kada ya baranta ta lalace ya zama tana ƙarƙashin kulawarsa ne subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib don haka wannan addu'a na da matukar falala na mu dage mu rika karantawa saboda me saboda in Allah ya jarraba ajalin mu yayi lokacin da aka ba mu aron lokaci ya kare to za mu tafi a cikin Allah yana mai yarda da ran namu idan kuma zai dawo da ran to insha Allah ta'ala zai kula da wannan ran ba za ta lalace ba mafhum tayyib na'am addu'a ta 104 a babin bacci ikra Allahumma qini 'adabaka yawma tab'athu ibadak Allahumma qini 'adabaka yawma tab'athu wannan hadisi riwaya ne na ummul mu'minin hafsa bintu umar radiyallahu anha hadithin iya cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadithi na da biyar al-muhaddisul albani rahmatullahi alai ya ce hadithi ne wanda yake mai kyau siffa ko kuma in ce masanin hadithin ya fara da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya daura niyyar ya kwanta yakan zo kan shimfudunsa bayan ya yi ladubban da muka fada na baya sai ya ɗauki wannan hannun tafin hannu haka muna kallo ko na dama sai ya sa shi ƙarƙashin kumatun dama haka sai ya kwanta haka wannan hannun daman ƙarƙashin kumatun dama sai tafin hannun dama ya zama shi ya ɗauki nauyin fiska ɓangaren dama sai ya kwanta haka ai kai daga kaga mutum a kwanta a kasan salihin bawa ne sai dora hannunsa ka sai ya kwanta in ya kwanta sai ya faɗi wannan addu'a Allahumma kini azabak mata ba’afu ibadak ma'anar addu'ar shine Allahumma ya Allah kini azabak ka kare ni daga azabarka mata ba’afu ibadak ranar da kake tada ka gobe kiyama Allah ka kare ni daga azabarka wannan na daga cikin gajerun addu'o'i mafi muhimmanci da bawan Allah da kwarai zai karanta lokacin da yake kwanciya saboda me saboda kwanciya bacci fa yana da kama da kwanciyar rasuwa tashin bacci yana kama da tashi a filin kiyama shi yasa idan zai kwanta sai tunatar da kansa da rasuwa da za a yi lokacin da ya farka kuma sai tunatar da kansa farkawa daga rasuwa a filin kiyama wannan addu'a na da muhimmanci Allahumma kini azabak ya Allah ka kare ni Allah ta'ala ka kange ni Allah ta'ala ka nisantar da ni daga ka wata rana yau matabu asu ibadaka ranar da kake tada ka. wallahi al'azim jama'a babu jarrabawar da ta kai filin kiyama ita filin kiyama hatta fa salihan bayi annabawa da manzanni kowa kaffa kaffa yake balle kuma wanda yake shedani dan duniya hadittun da Allah bai wajabta musu bauta irin namu ba suna bauta ne kawai hal a filin kiyama suna zama abun tausayi irin rana idan shamsu kuwirat idan irin sama idan sama'un fatarat idan sama'un shaqqat idza zulzilatil ardu zilzalaha waɗannan irin halittu wanda gaba ɗaya cikin su ba wanda aka ce yayi sallah ko zakka ko azumi a filin kiyama sai Allah ya tarwatsa al'amarin su gabaki ɗaya wai wannan menene wai ana sharan fage ne gabanin a iso kanmu misali da nake yawan baku shine an zo aka samu mai tallan mai suyan kusai a bakin hanya babu laifin da ta yi innocent mai ki ciwon kosai, bayan ta tsallaken hanya kuma in ka wuce ta akwai masu shan giya sai aka zo ana kamin 'yan giya ko aka zo ko a bayan ta akwai wanda suke barayi eh, sai aka zo ana kamen barayi ko a bayan ta akwai wadanda suke masu satan mutane sai aka zo ana kama masu satan mutane da aka zo aka same ta ba ta yi laifin komai ba kaskwanta na kullun sai aka yi bugu da shi sai fada kwalbaci kullun duka sai zube kaskon da take so ya kosai sai aka dara shi gida biyu sai tarwatsi akan hanya man da take ɗiba shi ma sai aka take shi sai zube ita kanta da bata yi laifi ba sai aka caki kujerar da take kai sai ta yi sama da ƙasa sai ta fadi ita kujerar ta rabe guda biyu sai aka ce wai wannan ana sharan fage ne gabanin a isa gaba ga wancan barayi ko kidnappers din in aka zo kansu akwai mai musu ba wanda zai musu saboda me saboda sun ga wadda ma ba ta yi laifi ba ya al'amarin ya kare a babin sharan fage gabanin a zo kansu to haka ne fa a filin kiyama da sama da ƙasa din nan da rana da wata da Allah yake tarwatsa labarin su wai sharan fage ne gabanin a zo kanmu kawai ana share fage ne gaba ɗaya sai Allah ya tarwatsa al'abarinsu su kana kallo ina kallo shi ma yana kallo tana kallo wai a ce duk wannan ana sharan fage ne gabannin a zo mai a zo kanmu kuma hatta annabawa da manzanni kowa yana shayin ya je ya tsaya gaba ga Allah subhanahu ta'ala ya masa magana akan ceto sai annabinmu Muhammad as-Sadiqul Masduq khatamul anbiya'i wal mursalin shine yake zuwa ya tinkari Allah subhanahu ta'ala da neman izini jama'a filin kiyama babbar magana ce kullum ka kwanta in kai salihin bawa ne to tunatar da kanka kuma ranar da zaka kwanta na rasuwa in ka farka kuma tunatar da kanka ran da kuma za a farka na me na filin kiyama da za mu tashi akan ƙasa fara sol ba irin wannan ƙasa da kake ganin ta ka saba da ita ba ba karwai ba za ka ga wani hanyar wuta ko hanyar baitama ko hanyar waye Uh, jabi ko hanyar katambe ko gwarin ba za ka ga waɗannan hanyoyin ba ƙasa ce kawai za a ganta farasol za a canja ta yadda kasan gari ka tafi farasol a canta ba ba za ka ga wani layin anguwarku ko garinku ko ka ce ai ga mashigar kaduna ko ga mashigar kano ko ga hawan mambila ba duk wannan ba za ka gani ba Allah ta'ala ka samu wanye lafiya na'am don haka mu rike wannan addu'a Allahumma qini azabak yawma asu ibadak idan muna karanta su muna roƙon Allah rana ɗaya ne idan ka dace Allah ya karba daga nan sai kare ka daga azaba ran da yake tada bayin nasa shi yasa buke da waɗanda suke karkashin inuwar Allah a filin kiyama su Allah yana sawwaka musu jarrabawa Allah ta'ala ya samu a cikin wanda suke shiga karkashin wannan inuwa mai albarka addu'a ta 105 ikra bismillahir rahmanir rahim باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا wannan hadisi sahabin da ya kawo shi ne Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu an menene kirarinsa Shi ne sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam Shi ne ma'abocin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan sirrin fiyayyen halitta na gaba ga Hudhaifa ibn al-Yaman shi ake ba wa sirri Shi ne yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulallah anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafatan ayyudrikani jama'a sukan tambayi manzon Allah ayyukan alkhairi don su aikata ni kuma nakan tambaye shi sharri ba wai don na aikata sharri ba sai dan na san sharri na kare kai na daga fadawa sharri saboda rashin sanin sharri yana sa mutum ya kaskantar da zunubin sharri ya fada cikinsa hadisin kuma yana cikin aljami as-sahih na imamul al-Bukhari rahmatullahi alai hadisi na 6312 fiyayyen halitta yake ce bismikallahumma da sunanka ya Allah a mutu nake rasuwa wa ahya nake rayuwa rasuwa biyu rasuwa lokacin bacci da rasuwa lokacin da rai ya fita a jiki da ba zai dawo ba a duniya amma wa ahaya nake rayuwa akwai tashi a bacci da kuma tashi a filin kiyama so dukkaninsu idan muka yi su da sunan Allah muka farka da sunan Allah kasancewar sunan Allah ya shiga cikinsu to da ikon Allah mun rasu akan fitira mun tashi akan fitira mun rasu akan imani mun tashi akan imani mun yi bacci akan imani mun farka akan imani shine bismikallahumma amutu wa ahya mafhum tayyib Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya so wannan ka roki Allah ne da sunansa kana dacewa kuma shikenan baccinka ko rasuwarka akan imani farkawanka ko tashinka a kiyama akan imani Allah ta'ala ya rayar da mu akan imani na'am subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah akbar wannan yana kama da azkar da ake yi bayan sallah ta farilla wannan kuma hadisi ne wanda yake riwaya na sahabi Ali ibn Abi Talib radiyallahu an kuma yana cikin aljami'a as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari hadisi na 3702 manzon Allah sallallahu alaihi yana karanta waɗannan azkar da in ya kwanta a bacci sai yayi subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah sarki ya tabbata ga Allah sarki ya tabbata ga Allah sau 33 sai ce walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah yabo da godiya sun tabbata ga Allah yabo da godiya sun tabbata ga Allah sau 33 sai kuma ya ce wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar Allah mai girma ne Allah mai girma ne Allah mai girma ne sau da uku sau talatin da uku, uku, talatin da da da hudu, ya zama kafa ɗari kenan to yana karanta wannan lokacin kwanciya a bayan mun karanta cewa yana yin shigensu a lokacin me a bayan sallan farilla mun kawo fuskoki kamar guda shida da yake a bayan sallan farilla a bacci wannan shine abin da ya tabbata fiska da sai dai a wani lokaci yakan fara da wallahu akbar 34 sai subhanallah 33 walhamdulillah 33 jeran tasin yakan saba wani lokaci a fara da na ƙarshe sai kuma a yi na farko a na biyu sai a yi na biyu a na uku mafum tayyib waɗannan tasbihai suna da muhimmanci yasa ake maimaita su subhanallah tsarkake Allah ishara ne zuwa ga tauhidinka cewa Allah ta'ala tsarkakakke ne ba a masa tarayya da kowa Allah ta'ala tsarkakakke ne a sunayensa da siffofinsa babu wani wanda ya kama da shi walhamdulillah yabo da godiya wajibi ne gare mu gaba ga Allah saboda ni'imomin da Allah ta'ala ya mana a yau kadai talatin ga Rabiul Awwal wallahi alazim ba za su irgu ba balle ni'imomin da mana a rayuwar mu gabaki da yanzu sai sa yabo da godiya ga Allah mai imani baya daina su wallahu akbar tabbatar da girman Allah subhanahu wa ta'ala iya da muhimmanci don Allah ta'ala girmansa ya fi girman kowa mafhum tayyib sai addu'a ta ɗari da 107 insha Allah ta'ala ikra اللهم رب السماوات السبع ورب ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى وانزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين عنا الدين وأغننا الفقر وأغننا من الفقر wannan hadisi riwaya ne na sahabi abrahaman bin Sakhar wanda muka fi sani da Abu Huraira radiyallahu anhu hadisi ne na imam muslim rahmatullahi alai hadisi na uku. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta wannan muhimmiyar addu'a mai iya yiwa haddace addu'in yayi wasu daga cikin mu nauyi yana halatta mutum in ya kwanta ya karanta su a littafi ba sai ya haddace daga zuciyarsa ba yasa yana da muhimmanci hisnul muslim yadda muka rike shi a aljihu mu rike shi a cikin wayar mu ma ya zama ko da tafiya ta kama ka a ko'ina kake ya zama darura ne kana da soft copy a cikin wayan da kana iya budewa ka karanta saboda ba kowa yake da damar da zai iya haddace su ba ko saboda shekaru ko abin da ya kama da haka insha Allah ta'ala amma dai wanda suke da karancin shekaru su ba su da uzuri sai dai su haddace eh duk wanda suke da karancin shekaru na tabbatar daga mai shekara 60 zuwa kasa in yi niyan haddacewa cikin taimakon Allah zai haddace da sauki insha Allah ta'ala sittin din yayi yawa ne eh ai saboda in tabbatar da a masallacin wanda na cire su ba su da yawa waɗanda nake da yakinin sun haura sittin ido na da ya ga akalla Eh, da tijo zan sa ka a cikai ma mai tabarau to na gane mutum kamar goma sha sha bakwai haka abinda ido na yake hangowa na can baya ba na ganin su to kagan an toge sha bakwai ai baya da tijo na sa ka ciki na sa ka ban cire ba kai ma na sa ka yi ba ba sau ba bai ce tamanin ma za a kai shi shi eh, ka gani tamanin za a kai shi ma can na sa shi insha Allah ta'ala ga wani amini na na sa shi na cire shi na'am wannan addu'a na daga cikin muhimman addu'o'i da ake karanta su a kwance Allahumma rabbas samawati saba ya Allah mahalicin sammai guda bakwai wa rabbal ard da kuma mahalicin kasai guda bakwai wa rabbal arshil rabbana wa rabba kulli shay mahalicinmu kuma mahalicin komai da komai mafhum tayyib mahalicinmu kuma mahalicin komai da komai babu saɓani akan Allah ya halice ni ya halice ustaz ya halice ku gaba daya wani sai ya ce to wa halice microphone din da muke magana wannan tissue paper wa yayi shi kana iya cewa ɗan adam ne ya kera wannan ko ya wannan hakikanin halitta ta Allah ba ta taƙaituwa a kan kawai canja abu daga wani tsari zuwa wani tsari A'a halittar Allah ta samu asali ne wajen halittan abin da ya halitta daga babu shi kuma ɗan adam bai isa ya ƙirƙiro na abu daga babu ba shi sa ba siffar Allah ne kaɗai ka ce alhalku ba a'a shi Allah ta'ala al-musawwir ne kuma al-badi' ne kuma sunansa al-fatir ne kaga kasancewarsa al-fatir shine ya kirkiri halittan duk abun da zai halitta ba tare da ya kwaikwayi halittan wani mai halitta ba su shi sa Allah ta'ala na'am al-khalqu sifarsa shi al-khaliq ne amma qur'ani bai takaita ce mana kawai al-khaliq ba ya kira shi da al-fatir alfatir iya nufin da ya halicci abin da zai halitta bai kuwa ba kuma badi'us samawati ne wal kaga badi daga bada'a ne wato shi ya shi yayi origin innovation din creation din shi ya fara shi kuma shi halittar Allah bai daukan sinadarin wani yayi shi kuma dan adam a duniya bai isa ya kera wani abu ba sai ya dauki abin da Allah ya halitta ya kera da shi idan ɗan adam yana so ya iya ƙalubalanta sai ya halicci wannan daga babu so kaga duk abin da aka ciro su a ƙasa aka yi microphone daman halittar Allah ne abin da aka yi tissue fefa da shi halittar Allah ne wannan yadin auduga da Allah ya halitta aka ɗauka aka yi da shi mafhum ka mafa shi Allah idan zai yi yadin ba sai ya ɗauko audugar da wani yake yi ba a'a shi sinadarin ma da raw material sun shi yake yi amma kai dan adam kuma baka da ikon yin raw material sun sai dai ka dauki wanda Allah ya halitta ashe kenan kawai kana sarrafa wani abu ne zuwa ga wani abu daga cikin halittun Allah amma ba kai ka kirkiri halitta din ba mafhum tayyib faliq al-hadd wan nawa Allah shine falika mai tsaga al-hab in an ce al-hab shine kaman kwaya kaman kwayar hatsi da za a shuka sai ta tsage ta fito daga ƙasa dukkan ƙwayar da ke tsagewa ta tsoro ana kiranta alhab wannawa nawa kuma ita ce ƙwaya wacce take da ƙwallo a cikinta kaman dibino yana da ƙwallo a ciki sai kuma yake da ƙwallo mangwaro yana da ƙwallo a ciki sai me so annawa shine ƙwayoyi ko halittu ko fruit da ke da kwallo a cikin sai a ce musu annawa alhab kuma sai a ce me shine kaman grain grain su ake gayawa ainihin alhab mafhum tayya wannan yana kama da aya ƙur'ani inna allaha faliqul habbi wannawa nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy zalikumullah fa anna tufakun faliqul isbahi zai zama wani sura kenan an am ayata nawa Ayata aya da biyar haka ne ga masu karanta ƙurari dan madina zai zama farkon shafi kenan ko haka zai zama ga masu karanta dan madina mu gargawa ne da allo muka rubuta muka karanta amma dai aiki da ɗan madina yana da sauƙi a yanzu musamman a halin tafiya ko wani abun da ya kama da haka mafhum tayyib insha Allah Allah ta'ala shi yake tsaga kwaya wa munzilat tawrat wal injil wal furqan shine kuma wanda yake sauke saukar da attaura ga annabi Musa linjila ga annabi Isa al-furqan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda al-furqan suna ne na Qur'ani tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira ayar farko a cikin furqan din a'udhu bika min sharri kulli shay'in ina neman tsarinka daga sharrin kowane abu anta Allah kai akhidun kake rike da binasiyati me nasiya na'am kaman gashin goshi ko kai kake rike da gashin goshi ko goshin wannan kaman isti'ara ne wato an ce a rike gashin abu kaman Allah kai kake da control akan kowace halitta babu wata halitta a duniya ta fi karfin Allah in ka ga wata ta bar hanya to Allah ne ya batta a haka dan ya jarrabe ta abinda ta zaba wa kanta amma babu wata halitta wai da yau za a ce wai ta fi karfin Allah mafhum tayyib don haka an anta binasu ya ce. wanda kake rike da gashin goshi ko kake rike da goshin Allahumma ya Allah antal awwal kai ne na farko falaisa ka shay ba abun da ya riga ya Allah a duniya dukkan sammai bakwai da kasai bakwai universe babu wani abin da ya riga ya Allah wa akhir kuma Allah kai ne na ƙarshe amma na ƙarshe ba a ɓangaren na kasu ko kasawa ba a'a iya nufin na ƙarshe babu wani abin da zai ga bayan Allah Allah ta'ala shine na ƙarshe komai zai kare a duniya komai zai je lahira amma babu abin da zai ga bayan Allah amma kuma Allah yana ganin bayan dukkan halittunsa wannan iya kama da wata aya a ƙur'ani ko kuwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal wa huwa bi kulli shay'in alim zai zama wata sura kenan suratul hadid ba hashir ba ustaz aya ta nawa aya ta uku zai zama haka ne Allah ya mata albarka na'am wa anta zahir Allah kai ne a zahir a zahir ma'anansa shine falaisa, fauka, shay babu wani abin da ke sama da kai babu wani abin da ke sama da Allah subhanahu wata'ala bi ma'ana kowane abu na kasa ga Allah ne wa batsin batin kuma Allah ta'ala shine batini falaisa bi ma'ana Allah boyayye ne babu wani abin da yake da boyuwa kamar Allah subhanahu wata'ala don haka al'awwal wal akhir wal zahir wal baɗin min asma'illahi azza wajal mafhum tayyib amma a dukka za a tabbatar wa Allah da siffarsa in ya fa gaya wa kansa sai mu tabbatar amma ba ma tashbihin Allah ko sa da ɗan adam saboda laisa ka mislihi shay'un babu abin da ke kama da Allah subhanahu ta'ala. za mu tabbatar da abin da ya tabbatar amma ba ma kwatanta shi da halittunsa subhanahu wata'ala ta'ala za mu kora wannan yaya yake sai mu ce wallahu alam a abinda ba mu gani ba na siffar Allah sai mu tabbatar da abinda nasu ya tabbatar abinda kuma aka wuce gona da iri sai mu kore shi kamar da imamu malik rahimahullahu ta'ala yadda aka ce ar-rahmanu ala al-arshi sawa fa kayfa istawa yace al-istawa ma'lum wa kayfa majhul wa su'alu anhu bid'a wal iman bihi wajibun to haka ya dace mu kasance mafhum tayyib ikidu anna dayn ya Allah ta'ala ka biya mana bashi ya Allah ta'ala duk bashin da ake bin mu ka biya mana jama'a mu kiyaye in fa an ce bashi ba ya takaita ne kadai a bashin duniya ba dan wanda ga an ce bai sai ce amin iya tana ana sa 1700 wani gauro kuma ya tabbatar da ya ci masan 700 bai biya ba kawai ita yake tunani jama'a babu bashin da yake da bala'i kamar bashin lahira in ana maganan biyan bashi ba a na duniya ya kare ba har da lahira saboda ba bala'in da ya wuce ka je filin lahira da ayyukan kwarai a biya bashi duka ayyukan ka su lalace kamar yadda yake cin hadisin muslim hadisin rubu da ashirin da biyu maza ke ce a tadiruna madil muflis suka ce al muflis fina man la dirhama lahu wala mata qala innal muflisa min ummati mai yi yawm al qiyamah bi salatin wasu yamin wa zakatin wa hajjin ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من خطايا فترها عليه ثم ترها في النار so kaga babu bashin da ke da bala'i kamar na kiyama so in kace ikdi annad daina ya haɗa bashin lahira da na duniya wa aghnina min al kuma Allah ka wadatar da mu daga babu Allah ta'ala ka wadatar da mu daga babu babu jarrabawa ce talauci jarrabawa ce in tana da alkhairi shine hadisai da dama sun tabbatar da talauci ta fi kusa da aljanna fiye da wadata tare da cewa fa wadata ana iya ke ta shiga aljanna amma hatsarin shine wadata kuma takan mantar da mutane da yawa Allah shi yasa ya zama in aka wadata ɗari so sai an yi sa a samu biyar ko goma da ke iya wa addini hidima da wadatar taso wadata ta fi kusa da sabon Allah don tana bude mutum kofofin yalwa ne kusan duk abin da ake fama shi ya fi ƙarfinsa to wadata tana kai mutum aljanna amma kuma shaidan bai cika barin mutane su yi aiki da itan ba zai bude musu kofofin sabon Allah ne sai su fada ciki su manta da kuma taimakon da Allah yake cewa ayi wa bayinsa talauci kuma tana tunatar da mutum Allah ko da ku bai da abin da zai yi wa addini hidima ko al'umma hidima wannan talaucin tana tunatar da mutum Allah wa ma'azalika akwai nassosi da dama da asar na magabata da ke nuna neman tsarin Allah su ba wata wataala daga wannan kaban alibun Abi Talib yana cewa ah, laukanan fakar al-faqru hayyan laqataltuhu yace talauci da halitta ce kamar yadda zaki yake halitta ya ce da na kashe tuntunin an huta yana cewa kadal faƙaru na kufuran talauci ya kusa ya kai mutum gab da kafirci wannan duk maganganu sun tabbata daga bakin aliyu bin abi talib radiyallahu an akwai mutumin da yake so ya tafi madina ya koyi hadisi wajen imamu malik shekaru yayi yana neman kuɗi don ya yi tafiyan ya gagara lokacin da ya samu kudin ya zo garin madina sai samu ma malik ya rasu yana zuwa ma ana cikin kwanakin jimamin rasuwarsa sai yake cewa la'ana Allahu faƙarar laulahu la malikan. Ya ce Allah ya la'anci talauci ba don talauci ba da ya gamu da imamu Malik tuntunin rashin wadata ya hana shi zuwa sai yanzu ya samu kuma ya zo ya samu ya rasu so ala halin wadata da talauci duka bayan Allah ne idan kana roƙon Allah aljanna akwai mutumin da wadata za ta kai shi aljanna akwai wanda wadata za ta kai shi wuta akwai wanda talauci zai kai shi aljanna talauci zai kai shi wuta duka jarrabawa ne to idan kana roƙon Allah aljanna ya san wanne ne zai dora maka ya kai ka aljanna shi yasa duk hukuncin Allah musulmi na kware baya kalubalantar hukuncin Allah duk abin da Allah ya hukunta mana a rayuwa mai daɗi ko mara daɗi, sai mu gode wa Allah akai wannan kuma bai hana idan aka yi ka babu ka zauna bai hana ka ka tashi ka nema ba tashi ka nema wajibi ne shi amma zafin nema kuma me baya kawo sabu wahalan da kake sha a nema bai kai wahalan da mai gadin ka ke sha lokacin da yake gadin ka ba 24 sabon yake baya kwanciya ya huta mai yiwa ne bai kai wahalar da direban ka ke yi ba bai kai wahalan da mai noma yake maka a gona ba wuni yake yana bare mai yana noma kaga ai sun nema amma Allah bai kadara za samu fiye da abin da suke bukata har ya saura su wadata ba neman wajibi ne amma ba dukkan nema ne ake samun abu da yawa a ciki ba wani sai dai a samu dan abin da za a biya bukata so wannan kuma kuskure ne ga mai wadata ya dauka duk wanda bai da shi talaka a'a bai malalaci ne ko bai da dabara a in dabara ne wani mai gadin ka wallahi sai sai da kai kana wurin baka sani ba kuma da yaran da kake ji saboda tsabar dabara hausa kake kamar jakin kano amma da hausan sai sai da kashi so ba dabara ba ta ba da kuɗi ƙarfinka baya baka ilimin ka bai baka hukunci ne na Allah Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am za mu tashi a kan addu'a ta 108 ustaz ikra alhamdulillahi alladhi at'amana wa taqana وكافانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافانا وآوانا وكافانا وآوانا لا كافي له ولا مغني فكم ممن لا كافي له ولا مغوي wannan hadithi ne na Anas bin Malik radiyallahu an khadimu rasulillah hadisin ya cikin sahihu muslim hadithi ne na 2715 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya karanta wannan addu'a alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wanda a ta'amana ya ciyar da mu wa sakana ya shayar da mu wa kafana sannan ya arzurtar da mu ya fi dace a ce azurtarwa wa azanina kenan wa awana ya ba mu wurin tabbata wato kaman gida ko wurin kwana ko abin da ya kama da haka fakan min malla kafiya la wala mu'wi sau da dama kakan samu wanda bai da wani abu na arziki da aka bashi in an ce arziki kuma baya ko wadatarwa bai takaituwa zuwa ga kuɗi lafiya na ciki haihuwa na ciki ilimi na ciki kwanciyar hankali na ciki sannan akwai wanda ko bai da inda zai koma bai da wanda zai bashi inda zai zauna wanda ya rike kenan yake yi wa Allah shirka da wani mafhum tayyib na'am ina so mu kammala babin insha Allah bismillah addu'a ta 109 اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم عالم الغيب والشهادة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي ومن شر الشيطان وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وانا حديثي ني روايانا صحابي عبد الله بن عمرو بن العاص حديثي ني الامام ابو داود رحمه الله عليه حديثي ن 283 آه، شيخ محمد ناصر يا شيخ حديثي ني مي كيو اللهم عالم الغيب والشهاده يا الله masanin gaibi da kuma abin da ya bayyana fatirar samawati wal ardu wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙasai ba tare da ya kwaikwaya a wurin kowa ba rabba kulli shay'in wa malika mahalicin komai da komai kuma mamallakinsa ashhadu an la ilaha illa na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarinka daga sharrin kaina wa min sharri shaitan da kuma ina neman tsarinka daga sharrin shaitan wa shirki da kuma shirkarsa don shaitan na karantar da mutane shirka wa an aqtarifa ala nafsi su'an Allah ka kare ni da kada inji in jefa wa kaina wani cutarwa ni da kaina aw ajurrahu ila muslim kuma Allah ka sa kan na dauki wani cutarwa zuwa ga dan uwana musulmi in cutar da shi wannan kaga addu'a ce ta ma take dauke da falalanta a cikinta mafhum tayyib saboda lokaci bismillah arama saura guda biyu ko a bajin na'am ikra na 110 ko okay to arama yace ba wai ba abun karanta ne ko ina ga abun karantawa yaqra'u alif lam mim tanzil as-sajda wa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk waɗannan addu'o'i guda biyu yan halitta sallallahu alaihi wasallam iya karanta su kamar yadda ya zo a hadisin jabir bin abdullah radiyallahu an a wurin imam a tirmizi rahmatullahi alai a hadisi na 3,404 cewa idan ya kwanta yana karanta suratu sajada sura ta nawa ke na ƙorani surata 30 nawa ba da biyar ba ka kusa ɗan dawo baya kadan 32 Allah ya muku albarka sannan kuma ya karanta suratu tabara ko a ce suratul mulk ko suratu tabara ko suratul mulk mafhum tayyib a ce mata suratu tabara as-sughra suratu tabara kuma al-kubra ita ce tabarakal ladhi nazala al-furqan ita kuma sura ta nawa ne suratul mulk tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk sura ta 67 ko incidentally ayoyinsu nawa nawa ne kowace na'am talatin zai zama dai ko zai zama talatin talatin ayoyin insha Allah ta'ala waɗannan su biyu ke karanta yana kwanci suratul sajada da suratul mulk ana so mutum ya haddace daga karanta su wato kenan za ka fahimci a musulunci baccin ma fa aiki ne duk wannan fa shirye-shiryen bacci ne <laughs> duka shirye-shirye ne wato aiki ake so kamar gabanin kasanta ba irin yadda aka saba ba wani yadda ka san kare haka yake bacci yadda ka san alade daga ya zo kakab ya zo ba shi kenan can zai gaji <laughs> kai gabanin ka gama uzai ya fara gwarci Allah ya ko <laughs> hotel da muka taba sauka a ƙasar nan a ɗaya daga cikin jihohi ba zan baɗi wurin ba kada masu jara musu dariya ina ɗaki wannan wani ɗaki makwabci na wallahi hana ni bacci yayi saboda gwarce kuma gwarcin shi fashin kala kala sai ka ce na sai suka in yi can half time bayan minti da sai da sai ka <laughs> wallahi kawai ci na yi masu hotel ɗin da kansu ka zo suka da shan ko za a canja maka daki na ce Allah ya saga mugu da alheri <laughs> kai abu ba tilawon ƙur'ani ba ba aikin lada ba ana ta maka <laughs> da irin wannan baccin har ga Allah bani ni kan masa azkar mhm. shi yasa kuma a a guji katon ciki da ƙara nauyi on necessarily yana kawo irin wannan munanan gwartar sai kai ta cutar da iyalinka suna kawaici ba sa gaya maka wata duk haƙurinta sai ta mai da kanta can nesa da inda kake ba wajen tana so ba Allah ya samu wani lafiya sai addu'a ta ƙarshe bismillah ta 111 اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت ووجهت وجهي إليه وألجأت ظهري إليه رغبة ورغبة إليه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبحديثك الذي أرسلت اللهم أسلمت نفسي إليك اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك ووجهت وجهي إليك وأنجزت وألجأت ظهري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزل آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل وبنبيك الذي أرسل wannan na daga cikin mafi muhimmancin addu'o'i gaba ɗaya a wannan babin kuma riwaya ne na albara bin azib radiyallahu an hadithin ya cikin aljami a sahi na imamul bukhari hadithi na shida. da ɗari uku da goma sha kuma halta da ya koya albara bin azir sai ce ta zama ita ce addu'ar ƙarshe da za ka yi lokacin da ka kwanta shi ne hikimar da ya sa malam sa'id bin ali bin wahab al rahmatullahi alai ya kawo ta ta ƙarshe a babin shi ne hikimarsa tun da ya ce ya zama shi ne ƙarshen abin da za ka faɗa a cikin azkar ɗinka da bacci don haka sai ka ta ƙarshe a babin hadisin ka ɗauke shi da masaninsa gaba ɗaya banda bangaren addu'a iya da ladubba guda uku ladabi na farko ce idza ataita mabji'aka fatawadda wudu'aka lis-salah yan halda yake ce masa idan kai niyyar zaka kwanta to kai alwala irin alwalar sallah in za a yi bacci sunna ne a rika yin alwala irin alwalar da ake yi lokacin ne lokacin sallah fatawadda wudu'aka lis-salah kayi alwala irin alwalarka ta sallah sai ce sun mafaji ala shikikal aiman ladabi na biyu sai ce ka kwanta a ɓangarenka na dama na uku ya ce sai ka faɗi wannan addu'a da za mu fassara Allahumma ya Allah aslamtu nafsi ilaika na miƙa raina gaba ɗaya da rayuwata zuwa gare ka wa fawwabtu amri ilaika dukkan al'amura na me da su zuwa gare ka Allah wa wajahatu wajihi ilaika fiskata na fiskantar da ita zuwa gare ka Waljatu zahari ilaika baya na gaba ɗaya na miƙa al'amari na gare shi zuwa gare ka Rahabatan wajen kwaɗayin ka wa rahabatan da tsoron wuta ilaika zuwa gare ka la malja wa manja minka illa ilaika babu matsayira ba maguda daga gare ka sai zuwa gare ka amantu na yi imani bi kitabikan ladhi anzalta da littafin da ka saukar shine duk takardun da Allah ya saukar a kutubus samawiyya sai mun imani da su wajibi musulmi imani da Ƙur'ani da attaura da linjila da zabura da sufi ibrahim da sufi musa sannan wa bi nabiyyika allazi arsalta da kuma annabin da ka aiko shi a wurin albara ibn azib zai maimaita sai ya ce wa annabi wa bi rasulika allazi arsalta bai ce wa bi nabiyyika allazi arsalta sai annabi ya ce masa dakata ni ban ce maka wa bi rasulika allazi arsalta ba ce maka nayi wa bi nabiyyika allazi arsalta shi yana ga ai arsala yafi dacewa da ar-rasul sai canja kalma da annabi sai dakatar da shi shi yasa dukkan addu'o'i ta abudiyya ko zikiri ta abudiyya a ka'ida ba ma so ba a so mu yi wa kwaskwarima na abin da Allah ya ce a faɗa ko abin da annabi ya ce a faɗa don inda ya halatta ai ba bambanci wa bi rasulika allazi arsalta a ma'ana amma tun da fiye yin halitta bai fada ba sai ce a aka ce wa bi nabiyika kallabi arsalta da annabin da ka aiko ba da manzan da ka aiko ba tare da cewa annabin shine manzan ko ne shine me shine annabin kisa irin yin sallama a wuri irin yin azkar duk wani abu mu rike shi a yadda nasu ya kawo shi ba tare da mun kara ba nabi mun da take cewa salamun lahi alaikum wa rahmatuhu salamun rahmanu alaikum wa rahmatuhu barakatuh akwai masu irin wannan shi annabi bai san Allah ar-rahman ba ne? wai ma kace mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatu ya ce maka salamun rahman alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya cira Allah ya saka ar-rahman ko kuma wa alaikum salam wa rahmatun rahman wa barakatuh ai annabi ya san haka amma yace me yace Allah kuma a duk sunayen Allah ɗin ai babu wani suna da ya kai ne da ya kai Allah ɗin mafu tsayi waɗannan su ne addu'o'in bacci da haka yanzu a ka'ida gabanin kai bacci sai ka ware lokacin addu'o'i akalla minti ashirin ko abin da ya kama da haka sai ka yi su ɗaya bayan ɗaya ga kuma surori guda biyu sai ka ƙara musu minti kalla goma ko ba za ka iya yin su duk addu'o'in ba dai mu tabbatar da muna yin mafiya yawansu mu tabbatar muna yi wani lokaci ba za ka iya yi duka ba amma dai mu duba muhimmai kulhuwa huwa falaq ina ayatul kursi amanar rasul sai mu duba irin waɗannan Allahumma qini azaba ba su ibadat da irin wannan Allahumma asramtu nafsi ilayka guda uku ne ko hudu ko biyar mu kara akai sai mu kwanta insha Allah ta'ala za mu yi bacci cikin kariyar Allah mu farka cikin kariyarsa mu yi bacci da imani mu farka da me da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za mu tashi akan darasi na goma sha bakwai idan Allah ta'ala ya kai kwanan mu Allah ya ji ganyayenmu da mu. Allah ya gafarta musu ya yafe musu Allah ya ba mu ilimi mai amfani rabbana atina fid dunya hasana wa fil azaban nar allahumma salli ala muhammad ibrahima innaka hamidul majid kowa sai karanta kafaratul majlis subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta